Abenduak emeretzei gau ostirala da eta berrion albistegia duzue eh, berriozar irratiaren albiste emankizuna aurrengo oiko bilkuran 2000 amabost urterako aurrekontuak ez da baida gai izango direla azpimarratuz irekiko dugu gaurko albistegia 2000 amabost urtera begira 6,02 milioi euroko aurrekontua izango da ez da baida gai urrengo astelenean ospatuko den udalbatzan aurrekontua 2000 amalaukoarekin alderatu batuz minimoki handitua izan da inbertsio garrantzitsuena zortzikoko errotondaren ateragunean hirugarren karrilaren osaketara bideratua izango da gainuntzekoa 6,02 milioitik bost koma laro eta zortzea oiko gastuetan erabilia izanen da azkenik 2008 legialdian egin bezala aurrekontuen puntua aurrengoa astelenarekin ospatuko den oiko bilkuraren zortzi puntuetatik bat da honekin batera beste zazpiak kabenduaren hogeita bederatzen atxaldeko seiterdietan ez tabaida gai izango dira, eta ez azken, aste azkenean hoi bezala, ala suertatu da aldaketa egu berriko jaiek eskatuta. Dispertxuaren aurkako jaurdun aldia berrio zarren larun batarekin bihar ratxialdeko zortzi terdietan zuloalai elkartean zuzenki miren txingidariaken eskutik dispertsiaturiko presoen zenitartekoek egiten dituzten bidaien nondik norakoa zitzaldia eginen da itzaldia bukatzearekin dispertsuaren kontrako argazkia egin eta jarraiki afari herriko jaz guztatuko dute bertaratutakoek. Nafarroako antzukien sarean sartu berri da berriozar gauzakunela beste herriekin bateginek berriozarrek erraztasun handiagoak ezanen ditu programazioak osatzeko hogeita zortzi herri osatzen dute Nafarroako antzokien sarea eta herri antzoki guztiak biltzen dituen elkarteak programazio ezberrinen elarazpenean lagunduko du berriozarko entzunaretoaren sarreran patuko den plakatxo batekin omen ekingo zaio antzokien sareari. eta musika eskolako kontzertuak, musika eskolako ikasleak protagonistak izanik, gaur bikarrenez musika tresna ezberdinez usaturiko talde da ezanen da kontzertua, txeldeko zazpietan musika eskolako entzunaretoan ikusgai izango dugu. Berriozarko futbol elkarteari dagozkion partiden informazioa luzatu zirekiko dugu kirolen atala. Sateko erregionaleko neskak atxeden hartuko dute aste bukaera honetan. Gainuntzeko taldeak aldiz kargara bueltatuko dira erregionaleko mutileak, Atxerri aranatzeko mutileen aurka lehiatuko dira berriozarren bertan. Igandearekin eguerdiko amabietan aldiz kanpoan gazteak lehiatuko dira ardoi taldearen aurka zizur nagusiko zelaian hain zuzen ere el bihar larun batarekoin atxaldeko seietan bihar ere, baina eguerdiko amabietan kadeteak A taldekoak amaia taldekoen aurka, amaiako zelaian eta aldiz berriozaren kadete betaldekoak taldekoak lehiatuko dira San Ignacio Zarren aurka larun batarekin eguerdiko ordu batak larden gutxitan. Horixe futbolari daugion partiden informazioa jarraian mendialdea kirol elkarteari dauguzkion saskibaloi partiden informazioa luzatuko dugu. Senior taldeko mutila kobrenaren aurka biarre ingo dute atxeldeko zazpirek eta amarretan berriuzarko polikiroldegian aldiz. Sanduzelaiko polikiroldegian neskak seniorreko neskak lehiatuko dira peña donibane taldearen aurka bihar bertan ere atxaldeko bostak eta laurdenetan bihar baina guizez goizez goizteko 10 terdietan Berriozarko polikiroldegian kadete taldeko mutilak honzinedaren aurka aldiz zen neska kadete taldeko neskak Santzerrinen aurka bihar ere eguerdiko 12 terditan hauek Santzernin polikiroldegian eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain gaurko iragarpenak dio odeiak eta ostarteak zeruan izango ditugula haize aula eta aldakorra ibiliko da atxaldean ipar mendebaldekoa eta biziagoa izanik temperaturei dagokionean gaur maksimoetan aldaketarik ez.